model Awan-awan menek kelopo tak putik lak cuma siji. Tadi prawan ojo nengyek Joko, Joko munu mengandung gizi. Tak tak temene. Iwak teri iwak keting gak payu rabi. Temu tolo jengking. iku jalane ngono lak diri ya. Hormati aku ilang. benda ageme dudha kacepira oh ageme randha iku lung klasa balas arek wedok kaki kehan tapi kaosan paling si kawin laku koyo gembol pelembungan pelembungan meleting sing beteng wang jalu ampian namung semanten piatur kula sae lan boten amborong kesah sae boten dawa ngatak So tak kaya nambah suara iki. Tambah suwe tambah kuat tambah gede kok suarane to buat anu. Ayo pare eh, upane nyambut gawe ini saben bengi gak tau prei. Awan rekaman bengi nok pentas. Ayo eh, suarane ketang-ketang ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi ambak nang ngene panjer aku mau nampani. <laughs> Aku mau utang-utang panjer ku kabeh. Ya iso teko, nek gak iso teko. Engko marai geger, aku di panjeri ambek kartu. barang. Mula aku nek panjer cuma utang ngono 20.000. <laughs> Gak panjer tapi utang akeh utange timbang panjer ya. <laughs> Tapi gak apa-apa, gue kok sopo mlaku kok jan mote. Wah. Wah. Eh, Ini delok janggute gak panggling. Iki jarane sing jarani cak siblon iki. Ngene biar diceluk cak blon, sing ngamuk. Kok oh, celuk ora jangkep blontak apa aku cak blon, iki. Iya, ya semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ado. Loh. Kenapa kita luar negeri? Loh. Luar negeri di tak blontak? Loh, luar negeri ini. Lah, perasaan mulai ini di luar negeri. Luar negeri, nanggungnya Amerika, nanggungnya Inggris. Iyo, mosok kape nang beratang. Gimana? Rula iya. Pun tambah juga kata eh kurang progresif. Wah, pak ya, pokoknya. Apa ni sekali ah, benar anu ni? Benar apa ya? Pun suwe ta? Lula iya, pak tambah aku. Pun bira sih kan? Eh, pun bira. Aku pun serawe. Lo licik eh. Oh, pun serawe Kurang kendel ya? Iya, kurang kendel. Ada pernah bon biro? Gak, aku gak bon. Saya ini Oh iya, ya, Aku ngerti. Hmm. Nah, tapi saya pernah itu tegong. luar kota. Hmm. Iya. Gak gelem bon-bon gak gelem. Gak. Aku ngerti diri. Gak gelem nih bon. Nah, terus apa Cuma utang kain. <laughs> lah siji mana ta iya siji kon utang kan siji nek pon nak kon duwe iya nek utang kan utang ka iya pira ta kae titi ya tak kae nek penuh alah wong atase usahane nek sak kelambi ae lho Sesak tak kelambi anak penuh ta? Iya, iya ambek kelambi anak tiyo ku tak rangkep kan. Oh, iku tak sini tak gebok iku. Lah ya cek mesti mantep. <laughs> tapi saiki aku rada enak. Enak ono nyambut gawe. sa. Enak lho, tak pikir peno. Hmm. sekolah peno koyo ngono ya, saiki nyambut gawe nang gone apa nang gone kereta api. Iya, yeah, Seneng aku. Lho, kabeh wong urip kudu supel. Iya. Yeah. Tanpa supel, lho kurang kanca. Apa sih supel? Lho, hah? Apa sih supel? Lho supel e gak ero. Apa? Siapa sih supel? Bolongane. Siapa jare are iki. Wah, wah goblok. <laughs> Super kae, Dok. Oh, super kok golongane. Golongane tekus. Jero. Yo leng ya. Ditutupi gombal. Iya. Iku lak sumpel, Pak. Ngawur. Oh, iku sumpel. Sumpel, sumpel. Ya sumpel lah padha ae. Sumpel bae sumpel lah padha ae ta. Maksude sumpel iku yo rak hmm. pergaula. Iya, iya. Iya. Andan sono. Heeh. Kok gak kana mesono iki? Hah? Gak kana mesono. <laughs> Kapok aku dibijuki terus. Aku gak wani mrono mas iki nek jalune kowe piye ya. Kok nyebut buka rahasia tok. Nah, enak pro nyambut guys saiki nang ngene Alfred Abi ya. Iya wah bebas ya. Iya. Ayo apa? Eh menemen apa? Nang gonku. Ono kaya apa? Ya turu ono gerbong. Kayak apa? Wong doyan gemuk. kok pasoyan ojo ngrimu wong kereta bingung iki lho aku gak ngrimu lak takon nah pernah aku bagian opo, nak kono ngono bagian tukang rem tas lontang mung tukang rem ae sombong Loh, melalui tes iku goblok opo. apa lho wong tukang rem lak kari ngumet no rem ngene ae lho tapi nek keliru ngumet apa nek gak ngelunjur Oh, ngelunjur apa iya Oh, nak super mlebu pasar lah akibat. aku tak ngerem. Saya tak sampai ada sepur melibu pasar itu lho, lho saiki ini sepur jalan. Iya. Terus gak tak rem. Apa nih gak ngerti ada orang pasar? Gak ada jalan kereta api loh. Jalan hmm. kereta api itu jalan di lawan no rile sih. Iya. Apa sih rile itu nang orang pasar sih? Lande panjang si tajunya tidak pacar. Rapi apa? Kok kok merubah rencananya kota Madia kok nih? Pak, upamane saiki ya hmm. kereta hmm. pun mlebu nang pasar heeh hmm. terus apa gak ngamuk wong pasar Ibu terserah lah sing mati apa le ngamuk <laughs> wong wis mati Ya sing dagangane rusak mandek sedih. Iya. Eh. Sedih tapi sing mati sakno ya. Iya. Enakno nyambut jatuh kang ya. Iya, tapi barangnya yo gedhe. Barangnya gedhe, utang-utangane yo manyo. Kon balik nang bayaran. Lho, bayaran niku jarang nguman lho tak tuku. Kok jarang ngumang ya? Lho, ya kon iki. Wong sak durunge wis tak bondise. Oh, lah iku apa mung durung bayaran ya dusan Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok Maju, wong gelek utang iku maju. Ngene Oh, oh iya iya. Iku termasuk maju ya. Mm Tapi aku juga gak kerasa to. Lho, apa gak kerasa? Pernah kita tak kandangin. Tapi bisa kayak gak kerasan. Lu <laughs> gak iso mana pernah iku? Tapi bulan ini lah apa lunas ya. E. Lunas apa? Lunas tapi nonggone bayang gono. Tapi pernah utang nonggone kantin. Lu ah, kantin itu lah iso babalan lah ono. Iya tapi nonggone bahasa utang kain. Iya tapi kan di lo. no. Perhitung no pernah pernah mlebu. melebu. Apa yang perhitung no? Lah gue lah isok dihancur. Wah kok dihancur. <laughs> wis gak koyo abang panci kok niku repot to ni abang panci abang panci disemayani sik kene iya tang abang panci ya apa sih ngene tapi pernah nyambut kene kon kemajuane panjane yo pak ah, iya iya ta Heeh, tapi ono sing tak kon hmm. Iya Ya ora sih. Penyambut keke tenak kon kiren. Nek iso iku apa? Soale podo nyambut gawe. Iya, bayarane ado. Lho, Bayarane kadhe ya piye? Kondo Pak Sep iki ta. Terus, Pak Sep atasan penut. Iya. Terus, lah iku wong bayarane gedhe. Tapi nyambut gawe. Ya enteng. Coba. Lah aku iku tukang ngerem. Eh. Kadang-kadang wong dino ngerem. Iya. Wong dino pijet aku kon tadi. <laughs> Kecliu. Ngerem kecliu. Iya. Iya. Apa nek kok iso ngarani nek kapan enteng hmm. penggaweane barang gedhe. Nah, soalé kan ngene. Iya. Tak cepi iki lho. Heeh. Hmm. Apa sih penggaweane nyekel tempe cilik iki? Oh, tempe apa sebenarnya? penek? Apa tedok? Tempe kok. Wah, penek kuwi tak ngerti pas iku dudu tempe gak blontar. Apa iku? Iku arane sekep. Hah? Sekep. Sekep iya. Kok dicari sapa? Sapa? dari sopo? Kok duwe tau dites ya nduk kowe. Lho ya gak tau ya anu aku gak nyambut gawe kono. Iku aran sekepot tempe ya, Bu. Tempe tempe tempe sih dari masak masak kau nginteri beras kok tempe. Iya tapi berdua lah tapi kau beli juga. Ya wis tempe tempe cek nak di penuh ya wis tempe. Sintak enak nolak gua nuta. Iya tempe apa? Sekel. Oh? Sepur sak mulu kenda sih. Iya. Situ dingin mas. Oh, tempe, diunjuk nang ngene, mm kok mlaku. Lah iya, padahal pernah ku nyorong gerobak sakmono, abote iku gak iso mlaku. Gak iso mlaku. padahal iku ambek si tempel. Diunjuk teng kok nurut lah lha iya. Tapi ro peno. Apa? penggaweane enteng hmm. tak tanggung jawab soro penuh berat lho kok iso ngareni berat ya bos lho tak sebar ya bos sebar iku pamane ono kereta api teko Malang teko Malang ape teko Surabaya heeh salah wes atau masuk salah rel iya terus tubuhan nggone tengah-tengah dier hmm. Ha? sing korban penumpang tak pirang-pirang heeh iya sing rendang rendang nang kantor polisi sing digawa polisi sapa ya Pak Set aku kan mengikuti jurone sepur ngono iya lajeng cepet sapa kok gak delok sing cemet tukang rem kok niku ya apa nek nolak tukang rem ah. iya ala kena kudu ngerti wong tukang rem kan pengalaman iya nek ana sepur jange tuburan nek mencolot to mencolot iya nek kecepatannya mencolot teng manuk kali iya mencolot nek patokan konsen ning ono konco sikile kiwir-kiwir ayo kuna iku iya apa kok Tapi ya tahu jape gak wurung ya Pak Sep sing penuh. Iya, lah saiki mumpung awak dhewe durung suwe nyambut gawe. Iki lak jange narik arisan aku. Ceng iya. Sing diomongi bagian prono-prono to. Arisan duwe utang kain. Lho iku termasuk bon api ta Pak Dewi. Bon api apa bon api? Wong ora iku gak arisan kurang kendele. Iki ngene ta Bontang, yo masalah nyambut gawe pro tukang ngeral ambek Pak Sep. Hmm. Iku termasuk sing salah ku peno. Bapak tadi ku anane iso dadi ya. Iku sekolah. Ngene. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok. opo <laughs> nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolah anjir. Ya dudu yo Lah lak dedek ta. Tapi tingkat sekolah. Iya, tapi kan padha sekolah. Padha sekolah e. Nah, aku cekot TK. TK kan di desa. Ayo. Ayo, mari TK kan di. Lu masih aku layangan kabeh apa? <laughs> Mari nang teka kok layang. Mari nang teka nang ka satu. Hah? Nang gone SD. SD. Iya. Mari SD. Mari SD. Mana? SD mana? SD di mana? Loh, kesian mana nang SD terus munggah nang di. Eh batas kok ngono tok. Wes lapo suwe-suwe. <laughs> Cek semu he kon niku. Tadi wes lara teka SD ku. Lara teko SD. SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lara ni. Kurang limang tahun lalu. Kurang limang. kurang sih juga dok kasih mau oh tapi kas kas papat nere kas papat soalnya aku mencari sabak Loh? kok mencari oh zaman biasa niku nih diulangkan sabak yo? iya eh, saya tinggal buku pin gak sabak iya tapi penol nere niku mulai mencari sabak iya terus kak sekolah. Lah apa nyabon tang yo ketingkatane hmm. kan SD. Penutup kok SD ati gak nutup. Bapak hmm. sepuh ku sekolah mulai SD, hmm. yo nang SMP nang SMA. Terus lanjut nang lanjut nang lanjutno. Sampai saiki dadi set iku teko sekolahane. Iya. Lah hmm. mula peno ae nek kapan duwe anak utawa dhewe hmm. umur petung tahun sampai rolas tahun, wajib sekolah kudu belajar. Dadi besok iki gedhe, iso kaya Pak Setun nyambut gawe nek gak soro bayarane gedhe. Lah ngono oh, ae, ah. tak kabeh iku sekolah. Lah mangkane Ya iki anak wis jange lulus iki. Tak sekolah nang mana? Nang perguruan tinggi. Lu perguruan tinggi? Ah. Iya. Pak, kon iso ngutangi duit gawean. <laughs> <laughs> Dan bayar uang pangkal. ngomong kaya aku itu percaya lah iya kok kan ibu ah kaitannya anakku yang lulusan itu jangan kita sekolah yang gini perguruan tinggi oh kuala ya tapi selalu kalau utang duit lah dikain bayar ruang pangkas apa ayo ayo gini mana loh tak pernah etes loh etes tak oh, pernah saya sekolah itu gak bondo duit gak bondo dewe lah kan ayo aku ngomong anakku sekolah ini Oh, ibu, Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing bangga. wong kabeh nggowo rejeki dhewe-dhewe. Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak kudu sekolah. Iya. Lah pantang kali utang ngono lak duwe lagi. Wah, aku to duwe. Wah, repot. Loh, lah iki ono kartolo. Ngedung warisan cek rame ini. <laughs> warisan. Tang warisan dari ini. Warisan urusan sekolah no anak. Ngene lho, kan lak mbek bojoku sing rukun. Lah bojong iki lak nyusul nyusul ta. Dadi belanja nono. Iki lanang kok jek oh blontang ngene lho dikira potongan poni iki <laughs> oh iki gak delok babar pas mbok yo delok ndase padi tenan lho ya apa iki sapa blontang ngene lho wala blangkon lho blangkon kok wis aku bojomu lah kon rame ah, ae lemune kaya bojoku lemune apa anu iki mang lak penjelasan sampai aku. Enggak usah dikak penjelasan. Lah apa iki ratune ngekek penjelasan. Tetap ya, penjelasan. Lah bendina aku iso penerangan kono. Oh iya karo aku. Tapi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe dhuwit di sini. Palapane nang duwe ae. Enggak perlu maido. Kene ku wong nom. Hmm, iya iya. Wong tuwa dipaido iku percuma. Iku jarane wong nom manane karo wong tuwa. Iya, kurane ae kan ya. Iki tuwek nemen. Hmm, iya. Wong wis gondol. <laughs> Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo jilira. Kudu gawe benik. Dadi ah. benik apa itu kan. Iki benik dari situ. <laughs> Tepo jilira, tepo awak. Jilira iku apa? Awak. Ah. Wah, kaecos. Iki goblok iki. Ka Kaecos, mung kaecos, kaecos. Tepo sliro iku yo. Tepo iku tepak, hmm. sliro iku awak. Dadi awak iku awakmu iku tepak. no. tepak. Oh iya iya. Dadi ngontep no. Mantep no. Mantep <laughs> no. Awakmu iku wis tepak. Durung lah, makane ditepo sliro no iki. Oh, durung tepak. kepanu awak ngongkon. Eh wis aja katik gudung tepo sedulur derek meratno mangkel ae. Kono <laughs> kok gak pakan dinis dungan. Kita eh, kandani cara rame-rame. Apa? Pakan dinis saya dicekelno. <laughs> Cara rame-rame. Iya mbok pisani meni tak jupuk. Pemirsa <laughs> lek perkara ae Tapi iki mantep Pak Prai ta? Iya Prai. Yo apa sepurna ngindih iki jam pira? Ayo, ngomong ngomong. Nang endi ya? Iku tak tolong wong dodol martabak. Kok dodol martabak ya, Pak? aku gak mau resiko India. Tuh iya. Kena tukang rem. Ya, tukang rem. Kok gak pilih rem sampai teko India kono. Ya cek di rem kono dewe. Kono yo ngawur ra iki ning rem teko India. Hmm. Teko kono kereta api ni mogok lek iso mule kino India. Kan lek bingung aku. <laughs> Iki meliputi jati timur Jawa Timur. Ini cak yo. Hmm. Iki aku ngerti saben-saben nek prae dek mesti pakane rodok licin sepatune pas kakian gak sandal pas batuan. <laughs> Iya kaos kaki mangi sembuh ah. ta. Padahal cek terus tak gawean. <laughs> Iki nek gak sawah masuk angin. Gak aku ngerti di kanan arek cak hmm. blondang saiki kudu bengong. Wis saiki kon terang-terangan karo aku. Sakle ora kanca karo aku. Ngomongnya Pak Kartolo. Lah nopo aku melok susah ngono Iya, aku iki kape kanca wong jenenge kanca. Iya kanca kanca wis Ngomong apa ah, ngomong? Ngomong apa wis tak rungokne. Ora nek ngomong wis ngomong apa tak rungokno. Lah iya ngomong apa aku? Pak pernah ngomong apa tak rungokno. Aku kape ngomong kok ngomong to <laughs> aku kesulitan. Iya, kesulitan apa ngomong karo Kartolo? Nek ngomong karo Kartolo ngomong aku padha ae. Kartolo aku lak kanca penuh. Lak penuh aku ya kanca. Kowe kanca kae cilik ya, sampe gedhe tetep kanca. Kanca padha sampe dulur. Lah mrene kanca padha sampe dulur iki ana apa-apa ngomong. Rundinge sampe kanca. Ran suarane sampe cilik. Suara sampe sampe ngetokno suara manuk pek dhewe. <laughs> Wah, anu. kok pancen kon iki. Wis ngene. Iya apa sih? Rembotane apa? Aku upamane omahmu lah wis. Iya, omong e upamane. Ngomong apa sih? Kuwi durung rapi sih. Durung. apa gak rapi-rapi? Hah? Kok gak rapi-rapi apa? Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno. Hmm. Apa bibitne sokran? Hah? Bibitne sokran. Ya wis, ya wis, bapak wis. Oh, pomong bibitmu gondol ya. <laughs> Mimani gondel apa dah bare ngene toyul. <laughs> Iku asale loro panas. Nek dingus wis suwe rak ya anu. Nah, eh, ngene kekarepan iki lak ono arek wedok. Sopo? Arek sing gelek liwat nang ngarepe omake. Oh, sing biasa rokokan rokan biru iku. Hah? Rok rokan biru. Dede. Oh, rok ireng. Rok. Sing ono sumune. Hah? <laughs> Iku lak wedok iki, Pak. Ana wedok, ana wedok. Arek lencir iku anake Basman. Oh. Tini ku jenenge. Tini. Tini. Iya, kasi. Kasi. Sopo? Kasini. Titik iki. Iku. Arek-arek kok nyelok su? Oh. Iku adike. Oh, iku adike. Adike sing june kasini adike Jutini. Jutini api di bare bebekmu. Hah? Api di bare bebekmu. Oh. Yo, ayo bebekku titik. Karena punya Jutini sudah tak rapi. bibikmu tak payu ya apa? Oh, ya sudah. Wis anak pas mana rabi? Eh, anak pas mana itu tolong apa jaluk? Pokoknya puno karo aku rumah sana wis tak. Anak kau tahu? Iya. Puno tadi mantan. Wis sejak khawatir. Bulan lo dia ya. rumongso aja mong ndelok urip kowe. Ya sik iki lha kono omah. Biasa kan omah kowe iki. Nang Sumbawa. Nang Jakarta. Wong kirim sapi ya aku. Wong aku blantik kok. Wis jarane blantik kaya aku iki gak terbatas saka sapi cok ae. Ndelok musim-musiman. Usum ke kebo ya kula kebo. Usum sapi ya kula sapi. Sing lucu maneh iki. <laughs> jalukan iki lamongan iki. Ndelok kucing. Ayo apa? Masih kucing tak blantik. Semurun manuripku mapan ayem wis. Iki urip sepisan sugih iki koyo ngene, durung urip ping pindho. <laughs> eh, alas gak apa-apa. Pokok aku sing nyukupi uripku, pomane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Eh, dudo, sama dudeh. Dudo gak ndek bojo, ya koyo aku iki tapi anakku. minangka ganti di bojoku waduh arek ngertine ya apa arek iku wis eh, wis mang metu mang jajane nanu jajan sedina entek 800.000 waduh sanane tuku nanu tuku ya rujak eh lho dungaran kok wis wungu oh <laughs> kana bapak gak wungu lorek nah model tok kono niti, ni. Lah kok dungaren, dahar ta. Wah iya ayo ayo ayo. Gak, kata Harna. Nyegelak wis. <laughs> Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model iki sapa kon iku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajani wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nah, kae kebacut nah, ya. Ojo nemen-nemen. Dengar kok lu ngarep wong ganti busono. Wah. Jangan ngisin-ngisin ta, Pak. Tuh ganti ini kok digedi rusak apa kok digedi. Bapak ganti ganti busono, sini ini Pak Sono ngerti ya. <laughs> Kok pandi lambi Pak. Lah ambi kuwi kok sih. Menteni kok niki mang bapak iki mang kok. Oh iya, lah iki apa tak areno. Oh iya, bungkusan. Rujak <laughs> Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Kowe kurang ajar kan mulai. Ini njaluk rujak. Yo, masalah rujak cingur, Pak, ngono. Cingur iku kasar, Pak. Oh, ya lusno. Ya lusno ya. Erung ya. Mm, Erung. Nek ono aku halus. <laughs> Wah, kok iki apa ni? Lah iki, Pak. Kono ku nek masalah wong kok iso masak. Ya ta? Belajar nek kowe ya iso. Masak model apa iso mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kono ku nak. Loh, gak apa-apa kok Pak duwe akeh. Masih akeh ngono ya, masalah istilah energi lho kudu Apa energi kok, Pak? Mbah, apa energi. Karo apa energi ku. Aja pemborosan. Aja komentar gak senerangno. Aja pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Loh. ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya. Oh, Pak. Dadak kon niku ndo ajan getuk lindri sing putu. sing sembarang kon tuku. Lha apa wong tak makan makanan Indonesia? Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo apa niku? Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren? Bapak, les yang. Eh, les. Les. Les, les, ya. sama leso. <laughs> Ya, enggak, Pak. aku kepengin kursus jahit, Pak. Oh, jahit. Jahit apa, Pak? Jahit geger gua kena. jahit tapak kena, jahit minor tembok yo kena ngono lho. Pak, aku minang modis lho, Pak. Oh, modis. Wah, tenan enak modis iki, Nak. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen nemen nek rumah tangga, gak sampe jahit no. Ya pakaian arek-arek gawe dhewe. Oh, iya iya. pakaine bapak. Iya, iya, iya. Kayak bapak pakaine kegeden iso aku nyilikno. Hmm. Dadi hmm. gak perlu tuku dicilikno ae. Oh, cilik terus ae. Sing gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep mana pe dolan bulan riyadin. Iya. <laughs> Riyo ta, Pak? Iya. Iya mesti laris, Pak. Oh, laris penjahit iku. Ngadakno Wis kono Bapak masak-masakno kono. Ngadakno. Lha iki rujake. Eh, rujake. Wah, sak lho Bapak piro iki, Apa loro? Mesungan iku apa loro? <laughs> Wes nanti dar. Wah. <laughs> Dar. Dini ku model model dini bulan rek. Wes wes wes arek kok. Tapi gak tadi apa. Anak mesti itu ati ayu pisan rupane. <laughs> Nun, monggo. Oh. Waduh. Masyaallah. Wong kancane kok dimonggo-monggo no. Lho. Sopo iki? Angkruk. Ojok model-model kon niku. Ojok Lho, coba panggil ngambil aku, Bos. Lho, oh. Sapira. Ojo <laughs> ngeling-eling jenenge wong ta. Lah jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli? Ngene, biyen kan kalau lahirku kan di Jogja. Oh iya iya iya. Jogja gak kerasan wis pindah Surabaya. Hmm, iya iya iya. Lah padahal Surabaya ku nyewa, aku lek golek pindah mana ta. Loh, gak ngono jenengmu sing asli sapa jenengmu? Lah iki emak iki nduk ku temen. Gak kerasan lamuk tok, Bas. Iya lamuk tok. Nek iso nggon mono tangan tak dugune. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lo jenengmu. Lah iya iku apa nek udan niku banjir, Bas. Oh iya nene. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu sapa? Aku lah golek kontrakan sing setahun. Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Aku takon jeneng tak kontrak banjir. Jenengmu lo sapa dublek? Oh takon jeneng. Iya. Ya Sapari. Oh, Sapari. Lah saiki <laughs> omahmu nanti. Omong sampe ngelekit. Tak <laughs> ngono omahmu ndek. Eh? Omahmu ndek. Apa? Omahmu. Oh, oh, oma dah? Iya. Lo iya. Aku tidak kak. niat training kan gak tujuh rene. Oma mau e? Oma Oh mau lawas padahal aku wingi mikir. Ya ya. Kapan aku dalam bebas seman? oma oh mau gendeng goblok. Oma dah? Iya oma. Oh takut oma. Iya. Iku biasa nak duku kupang. Oh duku kupang. Ah, ah Hmm iya iya. Lakon rene memang ono kainnya tak. Nah kalau gak ini lapa kurih ini, nganggur, Bas. Lah iya. Iya, apa iku lo nempil? Nempil apa? Patik. <clears throat> Are kurang ajar ta Mas. Ah, ngomong apa sih? Wong kok guyonan. Penolak nandur kembang pati Anda. Iya. Lah iki ana wong lara mata jange tak tukokno kembang pati anu ngono. Telutun eh, niku mandi kenambani. Iya, tapi lah kok nempel pati barang iku. Lah ya kembang pati anu iku. Kembang pati. Heeh. Hmm, iya iya iya. Aku rene jange ngomong mbek penot titik, Mas. Iya, ojo kakek. Lho gak didik ae. Ono ngomong kok dibatesi. Lho gak ngono waktune lho aku budal. Oh, nang ndi? Bali nang Sumbawa nang Jakarta bareng. Oh, nang Bali. Iya, nang Lamongan ngurus kucing aku. Blantik. lagi Oh, ya siapa apa menyendong nyambut gawe niku dhewe-dhewe. Heeh, mm Iya. Terus aku jange iki lho, njaluk anak peno. Eh? Njaluk anak peno. Bagusen aku. Iya. Aku anakku udah ganteng dah. Anakmu iku aku njaluk jaluk iku. Lah maksudnya njaluk ya apa? ya kon pek ngono lho alah rek kon wis tuwa gak ngerti padha gedene oh. tapi halu ku tak lamar oh ngelamar eh ah. ngelamar ngelamar tapi nek ngono kon rene mang cekak cingkrange <laughs> cekak cukupi ah, ah. ya cekak cukupi ngelamar anakku lha kon olehne sapa lho katalan oli ya aku dhewe ya, saya wis nyambut gawe nas ndi Iku apa bagian iku lho tanah. Oh, jual beli tanah. Ola oh, apa? Lah ya. Keduk bagian keduk. opo ri bagian keduk ri. Lah tapi tak kayak borongan dah. Masalah keduk opo. Lho keduk tanah iki lho nguruk-nguruk, oh, omong tanah. Iya iya iya iya. Iya, aku tadi mantu penuh kan enak. Oh durung karuan iki. Lho, peno kan warek warek lemah. Lha apa kok ngene lemah? Pasal yeah. cacing tak apa. Gimana mau pun ceklong-ceklong ini iki? Ba ceklong bantak kan urusan aku iki omah nyar iki. Wis saiki kon tompo nanggak nek gak kon tompo tak banting lho kon. Masalah iki yo apa rek iki rek. Kon iku ngono sik kon iku ri. Ngene lho ya. Wong ngelamar iku sing ramah tamah sing sopan. Lah wong iya, ya tanding kanca wae. Masih kanca kanca tapi mas ada ketimuran kono ono. Ojo ngawur kaya ngono iku gak oleh. Lah iki mrene mengadat barat ngono ta? Ya enggak ya, Wan. Ya enggak. Aku ya wong Jawa, Bas. Lah sapa ngaran kon wong Ngawur ae tak ngono. Ngono ngomong mendelik-mendelik piar piur piar piur. Kok ngomong apa kon iku? Makane radio grek grek grek gerak. Lah napa gak gerak gerak iku? Konsep nek patekmu. Wis gak tak trimo ne wong kurang ajar ne. Guyon guyon. Oh guyonmu nyangkelaki ngono guyonmu kok. Ngene ya. Nek panjenengan kon iku ngarepno anakku. Iya. Heeh. Ya maaf ae, arek iki sik les. <laughs> Hah? Sik les. Les apa nyekolah ana gak tutuk ae les. Gak tutuk ya apa sik niku? Wong arek wis lho, oleh tak gak oleh. Aja iki, meneh-meneh ae. Arek iki sik mutu. Oh iya. Cekake pun iki aku nang. Ngenyek, ngenyek lho apa sih dia kae lho. Ngerti aku wong elek, Bas. Oh. Tapi kok aja nyonyi wong elek. Oh, aduh, Masalah. Bengosmu anjok sisi bengosmu. Sawangane wong arep wedo mek dijaluk ka Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta? Enggak Durung karo nek mantu pangkat Jawa mek peno. Ya enggak yo. Ah, ya cuma yo yo pemane ngene. aku dagel padha oleh merotok. Dagel gini malah malih. Lah ya, enak ta oleh tim-timan gak wong aja, Soale tak jak lho. keduk lemah, saiki dagel. Lho. Tapi <laughs> kuwi apa ri? awan keduk lemah. Iya iya, nek temen karo iya Ini lho ya, nek pancen kon ngarepno si Kastini. Iya. Saya Kastini iku gak gelem lakone omah-omah dhisik, ya pendidikan. Heeh, ah, wis apa-apa pisan iki tampikin men-men aku nek nglamar tombone. Iya, gampang lah. Rong tahun ini ta. Sedang mati. <laughs> oh, sedang mati, sedang mati. Ya, kita balik. Nom ngono sedang mati. Kita balik, Mas. Ubin, ubin, cek ubin. Itu umbi apa Ono? Ada <laughs> ah, ada ya, Mas. Ya, beri cek nomor nih, Kak Ono. Ini duit, Hah? Ini duit. Lo duit, belantik, Kak Duit. Nah, ya, aku tangan, Kak Tangan mulai. Oh, Kak Isa. Oh, ya, ngono ngelamar anakku. Wah, tangan kalau ubuk, kalau ubuk. Rai kaya. Oh, lo. Kayak gelibetnya, Wong. <laughs> Lebunan di, Wong. Iki, iki mati sopoh, gitu. Loh, sapa? Kok ngitan burine lawang? Kartola. Lah apa sing ngitan iki kok dakno? Dadi mong burine lawang lak orang Singosari ta. <laughs> Nang mas apa Singosari rek? Lu gak ngono guyon wis gak tau pedo. Lah jenenge kok ngene. Loh, ya ana gaene ya takon seger kewarasan penuh. Ya oleh dene Aku sakit suara. Siapa sih Mas Tani? Eh, oh. mengestoni sapa? Aku lho saiki waras oleh pengestu umum lho. Kok gak tau mengestoni bener. mengestoni yo sik niku oleh pendongamu aku waras. Oh didongakno. Heeh. Balik aja ngono cak. Iya iya iya. Jare kena iki dagang sembarang. Lho blantik eh. Blantik sapi. sapi wedhus keper. Apa keper? Blantik keper. Keper iku apa keper? Kebo lho. Waduh kebo keper. Iku basa teko ndi kono kula. Punggu. Oh, Tengah kok gak nang luar? Eh? Gak meneh, nang Sumbawa ke Bali. Dibuang ta? Lu dibuang ya nek. Urusan sapi lho, takno. Lho lah apa sapi kok andek nang Sumbawa? Kulak Bali, kulak Jakarta kan lho. Nanu. Sapi sapi apa? Lho, ya sapi apa ya? Sapi Bligon, sapi Jawi, sapi Presi, sapi Blendingen. Model model sapi itu. Oh iya, waduh gambare putune mu api. Oh iya. Iki sing digepuki wong Sing waktu digepuki ndok pas iki, Boten sok. Lha apa kene iku? Sing boten pernah. Lha dedek apa ora <laughs> tak nolong oh, tolong. Oh, kok ya? Koyok kok tak ngono iku. Oh, kembali kan. Oh, kembali sapa kembali? Kok <laughs> kok niku iki foto jaman pecah revolusi, biyen iki lho. Oh, sik jamane hmm, pecahane biyen iki lho. Iya, tuku ndi? Hah, ya Surabaya kene. Iki <laughs> nostalgia. Nostalgia. Nostalgia ya. Iki mang kembangane omong jane aku ono perlune. Oh, iya ya, terus terus. Aku mrene mang api ning lamar. Oh. Lah iki putune jeraganku. Oh, iki ta? Iya. Lho hmm. sing iki kuku, sing iki lho. Eh, lah kon segem ngono, kuku. Sing iki yo. Oh, dadi kon ngene lamar. Lamar lah iki putune jeraganku, ngono lho. Kok pening setes tak gak niku sak. Oh, iya iya iya iya sis. Oh, iya iya diterima tak enggak kok iya iya. Diterima. Ku nomor iya iya mburi gagal, kok hmm. arek gak gelem ngono. Lho gak saiki apa jare aku ta? Ojo nggae kacau. Enggak enggak. Nah iya, nanti kon tangan tok ngene kan. Lah iki lak tas ah. Oh iya iya iya wis. Meleok oh, ta cek meremai. Sana sopur nang. Sana sopur menjadi debit wae. Kok enggak ya. pecah agak no. Dadi iki malam Minggu ngarak. Malam Minggu ben iki. Iya, ngarak teko dhuwur ya. Ya terus Tepuk tangan no bobolan teko genteng. Gak ngono iku ngarak tadi telbokno iku. Lho gak ngono iku jalukan. Oh, jalukan. Iya. Ngarak teko dhuwur. Iya. Nanti isor, isor. Ngayo ndur nek ngaturne. Kak Pak, biasa Pak. Ya biasa sih. Sampai Pak Suri mantan teko. Ya ya ya. Ya wis. Dadi iki aku rene iki nglamar, lagi iki hmm. butuh njerakanku. Hmm, ya. Kon sik manggon metu agung kono. Gak ngale, Cak. Ngale ndi? Ngale nang balung bendo. Kalau <laughs> oh, balung bendo. Hmm. Oh, kok lah. Eh, wis wis Balu bedol lo mesopo. Ora oh, no. Me tunggal. Oh, me tunggal. Nek jejere. Lah yo mihan tunggal balu bedol kono. Iya, ya. Iya, iya, iya. malam Minggu jam 4 mandek ya. Iya, iya, iya. Iki sembarang ono tas iki. Oh, iya, iya, iya. Apa tas iki? Ya sembarang yo, kotang cewek Eh, eh, eh. cikalan gula kopi cikalan gula lah apa iku syarat oh syarat ya ya ya mene dikirim iya ya ya damen yo lah apa damen kan kula apa lah damen damen iku lho lho kanggo kok ben nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang lono gontok ya ono gontok iya iya iya iya iya model lutuk berdoa pedol ono ono gontok ya rene tolong kanca dhewe iya iya iya lakoni tarsan filipina yang api oh, iya iya iya dadi Padung matane aku mung kuwi ya. Ya ya ya ya. Wah, tetep pas ini. ini metu saung toro, nak. Sini ana. Oleh rezeki. Oh, ana oh, arisan ya. Arisan sapa gak tau arisan. Lah rezeki apa, Pak? Ono oh, wong lamar ini. Oh, yang lamar aku. Iya, mesti ya. Saya tak terima lamarane. Masa lagi lho, lho. Lho. Apa iki? Putune delok putune. Oh, ganteng, Pak. Lho, lho, lho, lho, wis bapak gak ngurgekne kok nak ya. Oh, pinter oleh mantu. Nah, saya toto-toto njaluk nak ya. Ya, ben ngarak kemanten. Golongan tukang rias sing apik, Pak. Iya, ayo, ayo, ayo. wae. Turu kemanten iki? Lha nduk maca-maca cek slamet. Jalan iki kemanten cek slamet. Terus sampe kemanten. Iki sing repot. Lho iki lho. Iki jare njaluk tuntunan, Cak. Lho, ya apa ngene iki? Bisa njaluk tuntunan manuk gemuk 200. Bisa ndaleh ta? Ya apa? Manuk gemuk. Iya. Iya. Lah sampe ngene di manuk gemuk. Nek ndoke iso aku. Nek manuke repot e. Manuk gemuk. kok adil tuh menjanjali kan? Jaro jaro apa ga iso ta? Jaro ga iso, nguk gampang kanca wono. Daris daris kak, lah daris. Daris, lo iku daris gak kulu eh mantai oh timbangannya daris lah tuh kok kok <laughs> Wah wis kau di gu. Oh, kau di iki nyarak kemantan sama Denny kemantan gak nih? Kak kak, iku lo apa gae? jamang. Iya oh, jamang. Jamang iya. Tapi hmm. kalau jamang jamong. Hmm. Jamin ya apa jamang? jamin ojo jamung barang, rek hmm. iki sing penting ya pakaian kan pakaian iki ya cara cara iku mang guyon gak manuk gumuk gak kan enggak ono sih masuk akal ya nah iki lak gawe loro pangkon bareng iya loro pangkon hmm. sing loro sapa sing loro ya sing ndok rumah sakit <laughs> Loro pangkon gak ngerti. Mondong jago lho. Mondong jago. Jago kuwi lanang ta wedok? Ya, jago. Jago iku ndindho lanang. Oh, sing koyo biasane aku ambek safari iku lho. Oh iya iya iya iya. Lah nek hmm. karo iku nggo pakeane. Pakeane apa nasionalan apa Jawa Tengah ngono. Entar iki tak silino no, tubanan ngono. Oh. Lah tunan anu nek. Lah iso rodone kan rusak saiki. Dadi oh, prei jarane ngono lho. Heeh. Dadi Iki ditumpak apa? Pakaian cara. Lah, lho. Kok iki pakaian iki numpak sih? Ada ditandu ae ya. Kok tuh kemana ditandu? Iki lah pokoknya kemana? Iki Iki cara Jawa Tengah yang enteng. Iya Jawa Tengah. Ini gampang wis. Iya. Kak gadhe serek serek. Halek halek. Gak duwe. Wah, serek kowe serek mbok kowe wis. Kasilene ya. Ya, si api tak Kak api api ketok api cuma yo tisian. Iya. Gak apa-apa. Nanti kayak betok ae kok. Lah nek gendhok lak ngangkem kodho. Kodho iki yo opo sih? Ya gelane sing lumrah ngene lho. Dasa, dasa. Dasa wakmu. Eh dasa wakmu. Eh? Wakmu gede. Gede ndaan. Ataranu ah? ah, sih. Digecor ya opo gak gede ya. Tangan hmm. ditekuk jero. Heeh, iso sih. Terus saiki ya, Ha? Ah, lempeng ya? Ah, lempeng di dalam tekuk ngarep. Tarik. Tarik tekuk buri. Set. Ah, ngarep pas. Iya. Lalu di dalam tekuk buri. Tarik, tarik. Hmm. Ini dedek kemanten. Apa? Tarik tambang. Kok itu kosong yang dia tarik-tarik aja. Tarik. Belangkon ya? Belangkon. Hmm. Wak Jawa, Wak Jawa. Ah, belangkon Wak Jawa, Wak Cukupan. Iya. Wak jo gede, Rek. Lalu caranya setang kok iso. Nutupi moto, goblok. <laughs> Apa ini apa? Kok ini seneng apa? Seneng anak kemantan di gelajak. Itu nih, kok. Ditarik namburi. Gak gampang. Ditarik namburi. Ditarik. Ditarik. Kali tarik, nek ah. tarik lari nari. Kesak ah. gegeden. Mburi diganjel undi-undi, pas wis. Kok jas gegeden iku blangkon. Lho lha ya blangkon iki diganjel undi-undi burine. Iya. Heeh, kemanten ngarak. Iya, kate undi-undi tengi. Kon sing kemanten blekean. Enggak lho, nggo jajar. Nggo jajar. Iya. Iya. Tak mm. kena mm. semut abu guri-guri. Iya, semut merabat nang cita. <laughs> Kok gak seneng ini orang kemantin jidak di rumpung <laughs> Wis gak perkara makan kemanten tak jenenge Cak Misdi. Iya, oh Cak Misdi. Iya, itu katik yo kenal bare hmm. aku. Oleh njupukno karo mabuk. Dadi kok hmm. njupuk sak tiba. Iya, bah kliru. Bah gombal. Iya, bapak kok digawe Iya. Aduh, soal cekerek bare <laughs> tenes. Wah, kok dingin. Iki lak manten kudu put ya. Iya. Manten mangkaan ya ya apa? Iya Diatur supaya ya apa? Apa kudu dicet gak iso ilang. Dicet lho, mek separo ae. Gak apa-apa, masih dicet gak apa-apa. Lho, ngosoke eh, kok bare korek bensin. Bensin lan bensin ditututi kore Kadhe ana man lah. Lah iya, wong kata sing ngono. Sing ngiring-ngiring wong pira iki iki. Wis mau tawara. Sopo ae, sopo ae. Wis wadah ngiring mang, tapi hmm. ngomongi ngene, aku nek ngiring-ngiring saiki gak iso gak sukran. Hmm. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Dadi ngenteni biari bal-balan. Hmm. Yo amping-amping nduk ngarepe lapak. Ya iya, Gak kuwi mlebe kemanten jambe lho. Hah? Tengah 5. Tengah 5. Tengah 5 apa iki? Sori-sori. Sore. Loh oh, sore lah. Iya, iya, tepat. Bal-balan buyar. buyar. Penuh langsung wong metu ana tengah. Ana tengah bener weh. Rombol rombol. Dumpul rombol wong nontok weh. Iya. Teko karo sedeg metu. Kok petu lah. Lah lha apa diumek-umek wong akeh. <laughs> Loh, no tengah bener. Hmm. kematian itu orang nonton balik lah pada sampai ngiring. No, ah. iya, iya, iya. Kalau kalau kendaraan nih, hmm. selender teko. Huh? Selender. Ngalap selender di sini. Hmm. Nanti cek kanggo. Dan dan dembong ya. Wah, kau jadi Loh, itu kanggo kejutan. Kejutan masih kejutan, gak cek selender. Oh, kanggo nyimpang no. Wih, bro, kendaraan. Yang di dia ya sedan. Ini, Wih, sedan. Saya kengarah yang melebut jaluan deh. Melebut terus ditutup, mau cilik-cilik. Jadi pira ke? Kudu golek 50. Saya gampang sing cilik-cilik ya. Ya, pitik nek cilik-cilik saged. Iya. Hmm. Diliwatno nang rek manggen kaidaan. Kon iki lak jenenge. Mulo soro ayam kon nyembangian. Kak, tak loro pangkon lho apa? Jagoan-jagoan. Iya. Ya, udah lah. Iki durung dikalu. celurit celurit wah kok turut kan gue aja celurit apa ada pembantu di wisisan asik mantan juga di warung ya sarannya nyambut gendo sepur saya ini sepur ya mantan ini wah itu gerobak Iku sama kemantan raja, aku dua nyok ri ini. Hahaha. Hahaha. Hahaha. kuatir pilihan ni bapak pasti ganteng. Gagah. Oh, tak nak kau ni kure, petai kancang bis ngelumpuk apa gini kau. Kalau pak rutuk rutuk apa pak? Kemantan tepoi. Oh, mantan. iki kemanten ta sangon iki pengiringe sing 600 mulya dhisik ya gak kamet nggone iki kemanten ta wiwi gombel iki teng teng tung tung teng teng tung teng teng masalah nggih nggih nggih tadi iki kemantene oh lho ngene iki oh, nggih nggih nggih nggih nggih masalah anu ini ini mati ini mati ini bapak cucu pak Ngapa fotone ganteng ki malah kok iwak paus. Salah, salah. Niki lho, kok niki iki mantene. Lah ngapa sih? Kok kan? Ngapa? Selope kok ayo selope. Yo Pak, janggut kok selop pindian kok Masalah yo opo Ngomong, mantan ngomong. Ngomong, ora peneng mantan teh. Iki malah tuwa, marah tuwa iki. Dadi mantan kok geget ta. Geget ta. Kak Cilo dorot dicaro terus. Sok agak. Wis iki genai kon iku nek ngono anu katol katol mang lho hmm. apa ya kon iku hmm. aku nek ngono lho ya apa sih kaitane ya apa sih biyen kok lak ngomong ta Kulo ngelamar anak sampean niki putune jeragan kula lah aku rene lak ngelamar, ya lah iki putune jeraganku lah ya iki putune jeraganku lah kemanten iki kemanten ya iki wong aku no blonta ya iki oh ngawur kan kok iki bojone mut tekno lah terus siapa iki bojo kemanten gak ngomong blas iki lho lho ah. kartola lho gogran apa apa blonta rene ta iya eh bojone mati pak ya tapi mati Oh, cek cek cek aku dah. Ayo mulai. Eh? Ayo ah, mulai. Wis urusin dhewe ya. Aku tak urus sang Cina mah <laughs>